E, pitanje koje dolazi iz Sarajeva glasi može li mi šejih nešto reći o parfemima, losionima za brijanje i uopće kozmetici koja sadrži alkohol? Da li je to medicinski ili baš pravi alkohol? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Ovdje ću napomenuti nešto što je, kada smo u poziciji da govorimo o nečemu što nekad nosi nečega što potiče na, na sumnju, znači na neispravnost ili određenu dozu nesigurnosti nečega da li je to halal ili haram. Da ako smo u mogućnosti znači, uzeti proizvod koji ne nosi u sebi nikakve sastojke koji na određen način posjećaju na šubuhu, na sumnju, onda je preče da tako na uzmemo. Ali kad je u pitanju drugo, znači u nečemu što nemamo izričite jasne dokaze da je haram, znači da nije od edeba da govorimo nešto što nije istinski utemeljeno na zdravim dokazima i stavovima uleme. Ovakve stvari kada je u pitanju znači, hemija i hemijski proizvodi, znači u osnovi ne, u njima sastojci koji sadrže nisu onakvog alkohola koji znači, koristi čovjek da bi koristio kao piće u kome se opija, ali u svakom slučaju bolje je izbjeći ako imamo drugo, kako bi bili od oni koji u šubheli stvarima se znači ne, ne upuštaju, jer od svojstava istinskog vjernika da bude od oni koje fihil vara, da u svem onome što sumnja, ostavi to, ne, reči, ne govoreći da je to haram, ostavi ga da ne bi došao u poziciju da čini ono što, što nije siguran upravo je to savjet svakom onome kad dođe u poziciju da bira između nečega, da se uvijek zadovolji s onim što je siguran i na takav način Allah subhanahu wa ta'ala voli da ne bi bio od onih koji uzimaju šubheli sumnjive stvari.